บุ๊กทูสามสิบสองสิาปุลุสัวที่ร้านอาหารสี่ดีรีสตอรันเอ็มปขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ Sepiring kentang goreng dengan saus tomat และมายองเนสสองที่ dan dua piring kentang goreng dengan mayones และไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่ dan tiga piring kentang goreng dengan m u s t a r d คุณมีผักอะไรบ้างครับ Sayuran apa yang Anda punya? คุณมีถั่วไหมครับ Anda punya kacang-kacangan? คุณมีดอกกระหล่ำไหมครับ Anda punya kembang kol? ผมชอบทานข้าวโพดหวาน Saya suka makan jagung. ผมชอบทานแตงกวา Saya suka makan timun ผมชอบทานมะเขือเทศ Saya suka makan tomat คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับ Apa Anda juga suka makan seledri? คุณชอบทานกะหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับ Apa Anda juga suka makan kol asam? คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครับ Apa Anda juga suka makan kacang merah? คุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมครับ Apa kamu juga suka makan wortel? คุณชอบทานบล็อกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับ Apa kamu juga suka makan brokoli? คุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมครับ Apa kamu juga suka makan paprika? ผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่ Saya tidak suka bawang bombay. ผมไม่ชอบมะกอก Saya tidak suka buah jaitun ผมไม่ชอบเห็ด saya tidak suka jamur